Siapa yang diberi hidayah oleh Allah tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada satupun yang akan bisa memberinya hidayah. Salawat berikan salam Semoga dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus dengan agama Islam. Agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Agama yang diakui di sisi Allah adalah Islam. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar meninggal di atas Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana yang telah diberikan mukaddimah tadi kajian kita dengan judul umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian atau bab yang kelima dari hal-hal yang bisa membatalkan Islam. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه Aku mengenal keburukan Bukan gara-gara keburukan itu sendiri Akan tetapi agar aku bisa menghindarinya Siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan Dikhawatirkan dia terjerumus di dalamnya Setiap orang Yang bersaksi dengan jujur Bahasanya tidak ada yang berhak di badan kecuali Allah Bahasanya Bahasanya Muhammad itu adalah utusan Allah maka dia adalah orang mukmin maka dia adalah orang muslim tidak ada satupun yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman kecuali hal-hal yang bisa menyebabkan dia menggugurkan dua kalimat tersebut di antaranya yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengatakan man abghada syai'an mimma jaa bihi ar-rasul walau amila bihi kafar Siapa yang membenci sesuatu apapun juga. Siapa yang membenci syai'an sedikit mimma jaa bihi rasul dari antara apa yang dibawa oleh rasul walau amila bihi walaupun dia mengamalkan kafara maka dia itu kafir Kau muslimin dan muslimat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala pengenalan kita terhadap nawaqidul Islam Pengenalan kita terhadap hal-hal yang bisa membatalkan keislaman Bukan untuk menilai orang lain Bukan untuk mengeluarkan seseorang dari agama Islam Akan tetapi Kita mengenalnya untuk diri kita sendiri Jangan sampai kita terjerumus di dalam perbuatan tersebut. Yang boleh jadi bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Apa dalil dari perkataan yang mengatakan siapa yang membenci sesat satu saja atau sebagian kecil dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman Zalika bi annahum karihu ma anzalallahu فأحبط أعمالهم ذلك حال itu بأنهم كرهوا karena sesungguhnya mereka itu membenci apa yang mereka benci ma anzalallahu apa yang telah Allah turunkan. Lalu apa akibatnya? Ketika mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, akibatnya fa'ahbata a'malahum. Ai abtalaha. Fa'ahbata a'malahum. Maka Allah menggugurkan dan membatalkan amalan-amalan mereka. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya membenci sedikit saja dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengakibatkan riddah dari agama Islam. Bisa menjadikan seseorang keluar dari agama Islam dan perbuatan itu bisa menggugurkan amalan yang pernah dilakukannya. Karena pokok-pokok keimanan yang telah kita ketahui ada enam. Yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada yaumil akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Lalu siapa yang mengurangi sedikit saja dari bagian pokok-pokok keimanan ini maka dia bukan mukmin. Ada seorang yang mengurangi dari rukun iman ini maka dia bukan orang mukmin. karihu ma anzalallah benci tidak menyukai akan apa yang telah Allah turunkan meliputi Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terbagi kepada dua yang pertama Al-Qur'an yang dia adalah wahyu dia adalah wahyu pertama dia adalah sumber pertama dari sumber-sumber Islam yang kedua adalah sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا Allah berfirman tidaklah Muhammad itu wama yantiqu tidaklah dia itu menuturkan dari hawa nafsu akan tetapi dia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya Allah mengatakan apa yang dibawa oleh Rasul kepadamu, ambillah. Dan apa yang dicegah oleh Rasul, tinggalkanlah. Sunnah merupakan wahyu yang kedua dan sumber Islam yang kedua. Imam Syafi'i juga mengatakan, ketika firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa anzalna ilaikal kitaba wal hikmah kami turunkan kepadamu Alkitab yakni Al-Qur'an wal hikmah dan hikmah Imam Syafi'i dia mengatakan telah aku dengar dari orang yang aku percayai di dalam tafsir Al-Quran bahawa yang bahwa yang dimaksud dengan hikmah adalah sunnah yang dimaksud dengan hikmah itu adalah sunnah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Al-Kitab yani Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan as-sunnah maka Yahya Ibn Kathir dia mengatakan bahawa Jibril membawa sunnah menurunkan sunnah dari Allah sebagaimana menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau muslimin dan muslimat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah dan mencintai apa yang diturunkan oleh Allah merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling agung. Kemudian mencintai Rasul dan mencintai sunnahnya juga termasuk salah satu jenis ibadah yang agung. maka kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya berkonsekuensi mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan membenci apapun yang datang dari Allah atau yang datang dari Rasul berkonsekuensi membenci Allah dan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya membenci Allah dan membenci Rasul, tentu ini merupakan satu tindakan ridah keluar dari agama Islam. Dan ini adalah bentuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib bagi setiap muslim hendaklah dia mencintai apa yang datang dari Allah berupa Al-Qur'an dan mencintai apa yang datang dari Rasul berupa sunnah karena mengikuti kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul dan itu merupakan kecintaan terhadap agama ini apabila dia membenci sedikit pun dari hal itu ini menunjukkan tidak adanya keimanan pada diri orang yang membencinya kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala walaupun walau amila bihi walaupun orang yang membenci tadi dia beramal dia membenci Allah atau membenci apa yang turun dari Allah atau dia membenci Rasul atau membenci apa yang dibawa oleh Rasul walaupun dia amalkan ya dia sholat dia melakukannya tapi dalam hatinya ada kebencian tersebut maka dia bukan seorang mukmin kenapa karena orang-orang munafikin ketika mereka membenci Allah dan Rasulnya mereka membenci wahyu yang diturunkan mereka tidak menginginkan wahyu yang diturunkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 61 Allah berfirman wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzal Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila dikatakan kepada mereka yakni kepada orang-orang munafikin ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ayo kemari kita menerima dan menuju apa yang diturunkan oleh Allah dan menuju kepada rasul رأيت المنافقين engkau kata Allah Subhanahu wa taala wahai Muhammad melihat orang-orang munafiqin, munafikin yasudduna anka sududa dia berusaha menghalang-halangi darimu ketika kita mengajak orang kepada sunnah ada orang yang sholat di belakang kita sholat di samping kita dia berusaha menghalang-halangi orang lain untuk mengikuti sunnah walaupun dia sholat bersama kita orang-orang munafikin siapa pimpinannya Pak siapa pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul sholat di belakang Rasulullah duduk bersama kaum muslimin duduk bersama orang-orang beriman duduk bersama para sahabat akan tetapi dalam hatinya ada kebencian kepada apa yang diturunkan oleh Allah ada kebencian terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kenapa mereka menghalang-halangi? Karena mereka membenci kitab dan sunnah. Walaupun mereka mengamalkannya secara zahir, akan tetapi mereka membenci itu dengan hati mereka. Amalan mereka secara zahir tidak memberikan manfaat sedikit pun. Karena itu hanyalah taqiyah penutup junnah tameng. Ya. Kalau kita lihat pada hakikatnya di hati sanubarinya, di hatinya yang dalam mereka membenci Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menghukum orang-orang munafikin dengan kekufuran mereka bahwasanya mereka nanti akan berada di dalam kerak-kerak api neraka innal munafiqin fi darkil asfali minan nar orang-orang munafikin dia akan berada di kerak-kerak api neraka sementara mereka mengamalkan secara zahir mengamalkan secara zahir Al-Quran dan Sunnah akan tetapi karena mereka membencinya ya di dalam hati mereka maka mereka menjadi kafir mereka menjadi kafir dan malahan lebih berat kekafirannya kafirannya begitu juga adab mereka pun lebih berat yaitu dikerak-kerak api neraka adapun orang-orang kafir yang asli orang-orang kafir yang asli yang mana mereka dari awal tidak mengikuti risalah mereka dari awal telah mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa idha qila lahum ta'alau ila ma anzala Allah wa ila rasul قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون Ini adalah orang-orang kafir yang asli. Apabila dikatakan kepada mereka Datanglah kemari Kepada apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kepada Rasul Lalu mereka mengatakan Cukuplah bagi kami Apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami Tradisi-tradisi kami Cukuplah itu awalau kana aba'uhum walaupun nenek moyang mereka dahulu la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun mereka tidak mengetahui sama sekali dan mereka tidak mendapatkan petunjuk ini adalah perkataan mereka orang-orang kufar al-asl dia menolak untuk melakukan ya mereka juga mengatakan وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون dalam surah Al-Baqarah ayat 170 Apabila dikatakan kepada mereka Ikutilah apa yang telah Allah turunkan Mereka mengatakan Malahan kami mengikuti Apa yang kami jumpai Nenek moyang kami walau kau walaupun nenek moyang kami itu adalah orang-orang yang tidak berakal sedikit pun dan tidak juga mendapatkan petunjuk. Pokoknya ini jurus ya, jurus yang mematahkan. Pokoknya saya mengikuti nenek moyang. Apapun keadaan. Ini adalah bagian orang-orang kufur dulunya, orang-orang kafir jahiliyah kaum muslimin dan muslimat yang berakal Allah subhanahu wa ta'ala maka orang-orang yang membenci apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia menjadi dua golongan golongan yang pertama adalah orang-orang kufar, orang-orang kafir yang asli dari awal dia menolak, membenci tapi dan dia tidak mengamalkan Adapun yang kedua adalah orang-orang yang mendakwakan dia adalah Islam sementara dia membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka itu adalah orang-orang munafikin yang telah kita sebutkan perkataan-perkataan mereka sebelumnya. Sementara orang mukmin orang-orang mukmin adalah mereka mencintai apa yang datang dari Allah. Mereka mencintai apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay sami'na wa atta'na wa ulaika humul muflihun hanya saja perkataan orang-orang mukmin itu apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya liyahkuma bainahum agar menjadi penengah di antara mereka apa kata mereka ayyaqu sami'na wa ata'na. Apa artinya? Kami mendengar, kami menjalankan, kami mentaati. Kami mendengar, kami lakukan. Kami mendengar, kami ikuti sesuai dengan yang diperintahkan. Tapi orang munafikin bagaimana? Sami'na wa 'asayna. Apa arti sami'na wa 'asayna? Kami dengar, kami mengabaikan. Bahasa Minangnya ada, apa? Apa? Iwan kecil orang, laluan kecil awak. Yani benar iya kan kata orang, tapi ya keinginan kita juga yang kita lakukan. Kita ngangguk-ngangguk, ya ya ya ya, tapi apa yang keinginan kita juga yang kita lakukan itu namanya sami'na wa asaina ya kita mengangguk-angguk juga tentang Al-Qur'an tapi keinginan kita juga yang kita lakukan ya bukan keinginan Al-Qur'an dan sunnah yang kita lakukan maka itu bentuk dari sami'na wa asaina yang sebenarnya sami'na wa ata'na datang Al-Quran yang memerintahkan datang sunnah yang memerintahkan kita katakan iya kita lakukan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan sunnah itu itulah mananya sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun dan mereka itulah orang-orang yang beruntung ini orang mukmin mereka mengatakan sami'na wa ata'na karena mereka mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Malahan tidak dijumpai sedikit pun rasa sempit hati. Dia tidak mendapatkan rasa risih di hatinya terhadap apa yang telah Allah putuskan dan apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum." ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Asbabun nuzulnya adalah Zubair bin Awam dia berselisih dengan salah seorang tetangganya orang Ansor di dalam perairan mengairi kebunnya air itu bersumber dari arah kebunnya Zubair bin Awam lalu mereka berdua datang kepada Rasulullah Lalu Rasulullah mengatakan, "Wahai Zubair, siramlah tanamanmu dan alirkan air kepada tetanggamu." Apa jawaban dari tetangganya ini? "Angkana ibnu ammatik." Apakah karena dia adalah anak bibimu? Ya. Dia tidak menerima keputusan Nabi pertama itu. Malahan dia katakan, kamu mengambil kesimpulan ini atau hukum ini karena dia adalah anak bibimu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Mukanya merah. Ya. Apa kata Nabi? Wahai Zubair, tahan air. Sampai air itu memenuhi pokok-pokok tanaman sampai tergenang airnya. Lalu alirkan kepada tetanggamu. Mana keputusan yang lebih menyamankan tetangga? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Rabb tidaklah mereka beriman hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum sampai mereka menjadikan muhakim penengah terhadap apa yang mereka selisihkan termasuk ketika kita berselisih pendapat kita harus mengembalikan kepada Rasulullah yakni kembali kepada sunnah thumma la yajidu fi anfusim haraj thumma la yajidu fi anfusim harajan mimma qadaita Kemudian mereka tidak menemukan rasa sempit di hati mereka terhadap apa yang telah engkau putuskan. Wa sallimu taslima. Mereka menerima dengan sebaik-baiknya. Ayat ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa tidak cukup hanya kita menerima secara zahir Sementara batin kita masih berkata-kata. Sementara batin kita masih terkadang menolak. Biarlah saya melakukan ini. Pokoknya saya tidak dibicarakan oleh orang. Tapi hati kita masih menolak. Belum puas. Belum bisa menerima semaksimal mungkin. Tapi kita melakukannya khawatir nanti dibilang oleh teman. Ya, kita ini nggak patuh ya udah saya lakukan aja deh. Enggak. Kita dengar, kita amalkan lahir dan batin. Lahir dengan perbuatan kita secara zahir. Batin penerimaan kita yang baik dari apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Penerimaan kita dengan baik terhadap sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin yang dimuliakan eh, dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala orang-orang mukmin dia menerima keputusan Allah dan Rasulnya dengan penerimaan lahir dan batin. Mereka tidak mendapatkan rasa sempit di hati mereka. Kenapa? Karena mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Karena mereka mengetahui bahawa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu adalah al-haq. Yang datang dari Allah dan Rasulnya itu adalah al-adl. Yang mana kesudahan dari apa yang dia yang dia yang ditetapkan kesudahannya adalah baik. Mereka tidak pernah mendahulukan sesuatu apapun juga atas hukum Allah dan Rasulnya walaupun menyelisihi hawa nafsu mereka walaupun menyelisihi keinginan mereka mereka meninggalkan pemikiran mereka mereka meninggalkan keinginan dan dorongan hawa nafsu mereka dan menerima keputusan Allah dan Rasulnya karena mereka mengetahui bahwa dalam keputusan Allah dan Rasulnya terdapat kebaikan baik sekarang maupun akan datang mereka itulah orang-orang yang beriman yang mana apabila datang kepada mereka hukum Allah dan Rasulnya mereka tidak menginginkan ganti sedikit pun dari hal itu. Ini merupakan sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin adalah orang yang betul-betul menerima pengajaran dari kitab dan sunnah. Malahan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu tubihi. hadis ini disahihkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in al Ar Ar nawawi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Walaupun hadis ini sebagian ulama membicarakan kesahihannya akan tetapi maknanya sesuai dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an di antaranya ayat yang telah kita baca fala wala fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara thumma la yajidu fi anfusim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima maka orang mukmin Bapak Ibu yang melihat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang betul-betul berusaha untuk menjaga berusaha untuk mencintai kitab dan sunnah dia berusaha untuk mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka sangat merindukan pengajaran-pengajaran yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah melebihi kerinduan mereka terhadap makanan dan minuman disebabkan di hati mereka tertanam rasa cinta kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya berbeda dengan orang-orang munafikin orang-orang munafikin dia berusaha menjauh dari kitab dan sunnah dia berusaha lari dari pengajaran Al-Quran dan Sunnah walaupun mereka membaca Al-Quran dengan lidah mereka orang munafikin juga membaca Al-Quran Nabi SAW mengatakan Mathalul munafiqin Mathalul munafiqin alladhina yaqra'una al quran kamathali ar-rayhana rihuha tayyibah wa ta'muha mur perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an bagaikan bunga raihana bagaimana bunga raihana aromanya harum tapi rasanya pahit aroma yang muncul ibarat bacaan suara Al-Quran yang dibaca oleh orang munafik. Rasanya pahit itu ibarat pahitnya hatinya karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Matalul mukmin alladhi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an kamatsalil utrujjah rihuha tayyib wa ta'muha hulwun perumpamaan orang orang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti buah utruja aromanya harum rasanya manis aromanya harum disebabkan dia membaca Al-Qur'an karena suara membaca Al-Qur'an terdengar oleh orang sebagaimana semerbaknya bau aroma yang indah lalu rasanya manis karena keimanan yang ada pada pada hatinya. Kau muslimin dan muslimat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat orang umat Nabi Muhammad tiada lain bagi dia jika dia betul-betul menyatakan cinta kepada Rasulullah harus kita buktikan kecintaan kita itu dengan mencintai sunnah Rasulullah. Jangan sempat kita membenci apalagi mengingkarinya. Terkadang sebagian dari kaum muslimin walaupun dia salat ketika dia berhadapan dengan sunnah Rasulullah yang dia rasa tidak cocok dengan dirinya, ada di antara mereka itu yang mengingkari. Dia katakan, ini bukan datang dari Rasulullah. Sementara hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Di dalam mukaddimah kitab uh, Syarah At-Tahawiyah oleh Abil Izz. Dia katakan bagi orang-orang yang membenci atau orang-orang yang belum mampu menjalankan sunnah. Dia katakan lebih baik orang yang belum mampu melaksanakan sunnah dia katakan saya tahu ini adalah sunnah Rasulullah. Saya tahu yang ini ini adalah sunnah Rasulullah. Akan tetapi saya belum mampu melakukannya. Itu jauh lebih baik ketimbang dari orang yang mengatakan ini bukan sunnah Rasulullah. Enggak mungkin Rasulullah melakukan begini karena akalnya yang pendek. Ya. Lebih baik kita mengakui itu adalah sunnah namun kita mengatakan orang-orang yang sudah melakukan dia adalah orang yang lebih baik daripada saya. Dia sudah mampu menjalankan sunnah Rasulullah tapi saya belum mampu. Karena begini, karena begitu dan seterusnya. Itu masih mending daripada ada orang yang mengejek-ejek orang melaksanakan sunnah melihat ketika wanita memakai jilbab lebar atau ketika seorang uh, akhwat memakai cadar dibilang ini ninja ini berbahaya ya atau ketika sebagian ikhwan yang dia sudah mau menjalankan sunnah Rasulullah tidak mau isbal. dia tidak mau isbal. Dia katakan, "Oh, ini kehujanan di mana? Kebanjiran di mana?" Ya. Ketika sebagian kaum muslimin sudah mau mencintai Rasulullah dan menjalankannya, dia mulai berjenggot. Lalu datang sebagian orang yang mengatakan, "Eh, ini datang dari kebun mana?" Ya. Ini adalah sindiran-sindiran yang mengindikasikan kebenciannya kepada sunnah Rasulullah. Hati-hati kita. Ini untuk diri kita sendiri. Jangan jangan sempat kita terjerumus ke dalam kediruan yang bisa menghantar kita keluar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita mengatakan saya sangat cinta dengan Rasulullah, setiap orang mendakwakan dia cinta dengan Laila Namun Laila tidak mengakuinya. Ya, semua orang mendawakan dia cinta dengan Rasulullah, tapi mana buktinya? Konsekuensi cinta kepada Rasulullah adalah mencintai ajaran Rasulullah. Ya, mencintai ajaran Rasulullah. Maka itu adalah konsekuensinya. Kemudian mencintai orang-orang yang mencintai ajaran Rasulullah. Otomatis. Tidak mungkin kita mencintai ajaran Rasulullah sementara kita membenci orang-orang yang menjalankan ajaran Rasulullah. Itu tidak akan mungkin sama sekali. Oleh karena itu, mari kita Bapak Ibu di belakang Allah Subhanahu wa taala mencintai apa yang diturunkan oleh Allah, mencintai apa yang dibawa oleh Rasulullah agar kita menjadi seorang mukmin yang sejati dan kita berlindung dari da, kepada Allah Subhanahu wa taala dari ketergelinciran hati setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini bermanfaat bagi kita, terutama bagi saya sendiri dan kepada bagi kita yang mendengarnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan ya. Kalau seandainya ada pertanyaan. Salat adalah sebaik-baik perkara. Hadis riwayat eh, Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Berdasarkan hadis di atas, apakah sebaik-baik zikir adalah solat? Wallahu taala alam. Yang saya ketahui dari perkataan ulama seperti Syekh bin Baz rahimallahu taala, sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Qur'an. Dan tujuan dari Solat adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita lihat solat merupakan barometer seluruh amalan kita. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah salatuhu. Awwalu min 'amali yawmal qiyamah salat. Perkara yang pertama yang akan dihitung seorang hamba dari amalannya nanti pada hari kiamat adalah solatnya. Wa in saluhat saluha sairu amalih. Apabila solatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Apabila solatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Baik, saya mau membawa pendekatan. Ketika kita bekerja di dalam satu instansi yang menjadi barometer penilaian seorang pegawai itu apa? Absensinya, kedisiplinan. Bukankah begitu? Ya, kedisiplinan kehadiran. Ya, Apabila dia hadir dengan baik, kekurang-kekurangan yang lain atasannya tutup mata. Ini orang yang disiplin, ini disiplin, bagus nih. Sudah diangkat, pangkatnya dinaikkan, gajinya ditambah. Tapi ada orang yang pintar, cerdas, pandai, tapi sering bolos. Datang terlambat, pulang cepat. Ya, maka dia bilang, wah ini nggak bisa nih, jangan dinaikkan pangkatnya. Kenapa? Dia tidak disiplin, walaupun dia pintar. Ya, maka kurang lebih sholat kita itu seperti itu. Jika sholat kita disiplin, baik, ya, dalam hadis yang lain adalah apabila mereka melaksanakan sholatnya dengan baik, dapat atam mau. kutiba lautam apabila solatnya telah disempurnakan ditulis dengan tulisan tam sempurna atau bahasa kitanya oke okay. ya barang yang sudah dikumpulkan dicek mau untuk keluar dilihat lagi oh ini barangnya oke okay, sudah sempurna oke okay. tapi kalau seandainya kurang solat fardunya maka Allah mengatakan kepada malaikat Unduru li abdi hal lahu min tatawwu'in hal lahu min tatawwu'in lihatlah kepada hambaku apakah dia memiliki solat-solat sunat fayukmilu biha faridatahu maka disempurnakan solat fardunya dengan solat sunatnya tadi. Ya, ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan amalan-amalan wajib yang lain. Ya. Jadi, salat ini adalah perkara yang sebaik-baik perkara dan malah dia adalah barometer terhadap amalan kita semua. Bagaimana bila dihubungkan dengan salat sebelum asar, sebelum maghrib dan salat sebelum isya? Adapun salat sebelum asar, salat sebelum maghrib Solat sebelum isya Solat sunat itu Terbagi kepada dua Solat sunat mutlak Solat sunat muqayyad Mutlak itu tidak ada hubungannya dengan apapun Terlepas Ada seorang pengen Semua pengen solat dua rakaat Ya sudah silakan Asalkan tidak pada waktu-waktu yang dilarang Ya Ya dia mau mendekatkan dirinya kepada Allah, silakan dia solat dua rakaat. Sedang galau, saya mau pengen solat kepada Allah, ya silakan solat dua rakaat. Kapanpun, selain dari waktu-waktu yang yang dilarang. Kapan saja waktu-waktu yang dilarang ada lima. Yang pertama, setelah solat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, waktu terbit matahari sampai matahari naik sepenggalan. Makanya solat sunat syuruk itu ya dianjurkan 15 menit setelah terbitnya matahari. Ya, kalau sekarang terbitnya matahari kurang lebih jam 6 lewat 12. Berarti mau solat syuruk adalah 15 menit setelah terbitnya matahari. Yang ketiga, ketika matahari pas di atas kepala. Yang keempat, setelah sholat asar. Setelah sholat asar, sampai terbenam matahari. Ulama mengatakan, walaupun dia jama sholat zuhur dan asarnya jama takdim, karena dia sudah mengerjakan sholat asar, maka dia tidak boleh sholat sunat setelah itu lagi. Paham ya? Kalau sholat asar mungkin pada waktu asar saja. Sekarang ada seorang yang menjamak sholatnya zuhur dan asar karena dia musafir. Dia lakukan jamak takdim. Ya, berarti jamak takdim itu apa? Sholat asarnya digeser ke depan. Maka dia tidak boleh lagi sholat sunat. Ya setelah itu sampai terbenam matahari. Kemudian yang kelima ketika matahari sudah mulai menjadi tamu untuk ditenggelam untuk tenggelam ya ini kurang lebih 5 menit sebelum tenggelam ya sampai matahari itu terbenam pada lima waktu ini tidak boleh sunat mutlak yang kedua solat sunat muqayyad muqayyad ini artinya eh, apa namanya dia dibatasi atau dikaitkan dengan yang lain. Baik dia dikaitkan dengan waktu, diantaranya salat duha, diantaranya adalah salat syuruk tadi, diantaranya adalah salat malam, berarti itu dikaitkan dengan waktu. Ya, atau dikaitkan dengan tempat. Seperti salat tahiyatul masjid atau dikaitkan dengan perbuatan seperti ha, sholat sunnah wudhu ya nah atau dengan waktu juga adalah sholat sunat rawatib sholat sunat rawatib merupakan dari sholat sunat muqayyad kenapa dinamakan dengan rawatib karena dia mengikuti sholat-sholat wajib Nah, solat sunat rawatib ini terbagi kepada dua. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Muakkadah itu yang ditekankan. Ya, Nabi tidak pernah meninggalkannya kecuali dalam kondisi musafir. Apa saja dalam riwayat Ibnu Umar 10 rakaat. Dalam riwayat Ummu dan yang lain 12 rakaat. Man صلى لله اثنا عشر ركعة في يوم وليلة بنى الله له بها بيتا في الجنة siapa yang solat bagi Allah 12 rakaat siang dan malam maka Allah akan membangunkan untuknya dengan solatnya itu satu rumah di dalam surga. Mana yang 12 itu? empat rakaat sebelum zuhur. dua rakaat setelah zuhur. dua rakaat setelah asar, eh, setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dua rakaat setelah atau sebelum subuh. Dua rakaat sebelum subuh. Saya ulangi. empat rakaat sebelum zuhur. dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya dan dua rakaat sebelum subuh ya dua rakaat sebelum subuh ini ada tiga nama biasanya bendanya satu solat sunat fajar solat sunat qabaliyah subuh solat sunat subuh itu tiga nama bendanya satu apa itu solat sunat subuh kadang-kadang dinamakan dengan solat sunat fajar ya nah adapun yang kedua ghairu muakkadah yang tidak ditekankan diantaranya adalah solat sunat sebelum asar Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasai man uh, rahimallahu umra'an salla arba'an qabla al-asri Allah merahmati manusia atau seseorang yang dia solat empat rakaat sebelum zuhur. Eh, sebelum asar. Empat rakaat sebelum asar. Empat rakaat ini bagaimana cara mengerjakannya? Dua rakaat, dua rakaat. Dua rakaat salat, kemudian tambah lagi dua rakaat, kemudian salam. Adapun sebelum maghrib, Nabi saw mengatakan dalam hadis keluarga Imam Bukhari, salu qabla al maghrib, salu qabla al maghrib, salu qabla al maghrib liman sya'a." karihatan ayat takhidahan nasu su'a karihatan ayat takhidahan nasu sunnatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salatlah sebelum maghrib solatlah sebelum maghrib solatlah sebelum maghrib bagi siapa yang berkenan siapa yang mau kalau bagi siapa yang mau maka hendaklah muadzin atau imam memberikan kesempatan kepada jamaah untuk mengerjakannya. Ya. Karena ada sebagian masjid terutama di tempat kami ya, kalau sudah azan maghrib langsung qomat. Ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebelum salat Isya termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baina adzanaini salatun antara dua azan maksudnya azan dan qamat terdapat salat maka ini <clears throat> ya eh, ada anjuran-anjuran tersendirinya dan salat itu sendiri apa apa makna salat Pak apa makna salat doa salat itu artinya adalah doa secara bahasa. Ya Allah berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambillah dari sebagian harta mereka ya sedekatan sedekah atau zakat tuzakkihim tutahhirum biha ya yang mana engkau membersihkannya dengan sedekah itu wasalli alaihim salatlah engkau terhadap mereka maksudnya doakanlah mereka yang membayar itu ya kalau kita lihat lagi secara bahasa eh, secara istilah salat itu adalah ibadatul lillah min aqwalin wa af'alin makhsusah ibadah kepada Allah dari dengan perkataan dan perbuatan yang khusus tuftatahu bil takbir wa tuhtatam bit taslim diawali dengan takbir diakhiri dengan salam kalau kita lihat dari awal kita bertakbir sampai sebelum kita salam semua yang kita baca di dalamnya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang yang sedang salat, dia sedang berhadapan dengan Allah. Dia sedang bermunajat dengan Allah. Dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik dia mengajukan permohonan adalah ketika dia di dalam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi yang terdekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud. Nabi mengatakan fa aktsiru fihi du'a. Perbanyaklah dalam sujud itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud sujud di sini adalah sujud dalam salat. Bukan ada orang setelah dia berzikir kemudian dia sujud. Ini adalah salah pemahaman. Yang dimaksud dengan sujud ini adalah sujud di dalam solat. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, adapun sujud maka sangat diharapkan doa itu dikabulkan. Ya, maka oleh karena itu kita masukkan di dalam solat ini adalah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah seorang itu betul-betul khusyuk di dalam solatnya, karena dia sedang bermunajat kepada Allah. Kita lihat sebagian orang tidak, solatnya cepat-cepat, kemudian dia berzikir, doanya lama sekali, khusyuk dalam doanya. Ini salah, keliru dia. Kenapa? Seharusnya ketika dia berhadapan dengan Allah, dia betul-betul serius dan khusyuk, bukan setelah selesai berhadapan dengan Allah. Baik, kalau seandainya misalkan kita mau berjumpa dengan Pak RT mengajukan permohonan atau kepada atasan kita kita mengajukan permohonan ke atasan kita ketika kita berhadapan dengannya atau setelah kita melapor sampai di, di di apa namanya sampai kita di ruang kantor kita baru kita mengajukan permohonan ya tidak ketika kita berhadapan ya maka oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Qayyim dia mengatakan sebaik-baik doa itu adalah ketika kita dalam solat. Maka oleh karena itu mari kita khusyuk dalam solat kita. Baik solat fardu maupun solat sunat. Wallahu ta'ala. Ustaz bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya? Menumbuhkan rasa cinta adalah dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa? Pengetahuan kita bahwa tidak ada yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kecuali, kecuali itu adalah baik. Semakin kita mengetahui itu adalah baik, semakin rasa cinta kita untuk menjalankannya akan lebih terasa rasa cinta kita semakin bertambah wallahu alam Tapi ini ada pertanyaan Ustaz keliling keluar berdakwah 3 hari, 7 hari, 40 hari seperti apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin apakah itu bagian dakwah sunnah Rasulullah pertama kita sangat mencintai orang yang mencintai sunnah Rasulullah dan ketika semua orang mengatakan saya mencintai Rasulullah mencintai sunnah Rasulullah itu adalah satu poin yang sudah bagus ketimbang dari orang yang belum mengungkapkan dia mencintai Rasulullah tapi yang perlu kita ketahui adalah sunnah Rasulullah yang mana yang harus kita cintai itu apa betul itu sunnahnya atau bukan maka ini perlu ada pengetahuan agar yang sunnah itu betul-betul sunnah ya sunnah itu apa adalah kebiasaan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka seperti misalkan berdakwah tadi mari kita lihat kita cross check balik apa betul Rasulullah pernah melakukan itu kalau iya betul ada dalilnya dikeluarkan mungkin oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim atau hadisnya sahih, ayo kita laksanakan bersama. Tapi kalau tidak ya, berarti kalau kita betul-betul cinta dengan Rasulullah, cinta dengan sunnahnya apa yang bukan dikatakan sunnahnya kita tidak jalankan. Walaupun itu menjadi sunnah sebagian orang. Jadi sunnah itu apa? Tradisi. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah uh, masluka. Jalan yang selalu ditempuh. Artinya tradisi dia. Kalau ada seorang yang tradisinya ketika dia datang ke pengajian tidur, maka kita katakan sunnah si fulan tidur di dalam pengajian. Ya, itu artinya sunnah, tradisi. Nah, yang menjadi acuan kita menjadi dapat pahala adalah tradisinya Rasulullah. Itu dimakan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau kita lihat kalau seandainya kita ingin berdakwah mengajak orang bagus, pertama harus kita berilmu. Ya. Seperti orang yang membuat obat. Ya. Ada enggak apoteker yang tidak belajar dengan ilmu uh, apa namanya ilmu uh, farmasi nggak ada kalau ada apoteker yang tidak mempelajari ilmu uh, obat-obatan itu adalah apoteker gadungan ya dia pengen bikin obat bukannya obat yang datang yang jadi apa racun kalau racun dimakan oleh orang paling-paling maksimal apa? Mati. Itu maksimal. Tapi kalau berdakwah salah kita membawa ngajak orang berbahaya. Apa bahayanya? Pengennya masuk surga, taunya nyasar ke api neraka. Ya, berbahaya. Lebih berbahaya dari kematian. Maka oleh karena itu kita harus berilmu ya, dalam berdakwah. Wallah ta'ala mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.